директор експериментально-механічного заводу. Мені стає зрозумілою її енергійна вдача і манера розмовляти вказівками. Тепер я вже, здається, чимало знаю про Антона Васильовича Дедуряку. Після війни закінчив технікум, поступив в інститут, але невдовзі залишив. Перша дружина покинула, одружився з Галиною. Спочатку її та сина дуже любив. Останнім часом почалися запої, періодичні, хоч і не дуже часті. Захоплювався грою в карти. Грав, здається, на чималі суми, з ким невідомо. Може, програві, а може, дружина все-таки вирішила розлучитися, хоч тепер не хоче про це говорити. І він під враженням цього. Але ось це здогадки. Я вже чимало знаю про Антона Дедуряку. Хіба крім однієї дрібниці, а саме, чому він усе таки вирішив покінчити життя самогубством? Довгі бесіди в облбудтресті. При вході в облбудтрест натикаєшся на кучерявого. Вигляд у нього задоволений. Все гаразд, доповідає він. Зразки шрифтів взяв з усіх п'ятьох тестівських машинок. Цікавлюся, як він пояснював друкаркам, навіщо це йому потрібно. Нічого не пояснював, усміхається Сергій. Сам керуючий все зробив. Молоток цей калабан, мушу вам сказати. Тільки не почав, що нам, мовляв, потрібно знати, на якій машинці надруковано того листа, як він зразу зрозумів, зараз щось вигадаємо. Як же треба, щоб це не викликало зайвих розмов у тих щебетух. І відразу взяв якісь папірці, пішов зі мною в друкарське бюро, роздав усім трьом друкаркам і наказав негайно передрукувати. Але могла ж одна з них передрукувати всі папери. Так при мені ж друкували. Він пішов собі, а мене залишив чекати. А в приймальні там теж є дві машинки. І там так само організував. Секретарка нічого не запідозрила. Справді, молодець, він зараз на місці. Ні, поїхав десь на об'єкт. Секретарка сказала, що буде після обіду. Шкода. Ніяк не можу до нього потрапити. Він і сам відчувається зацікавлений у розгадці цього самогубства, каже Сергій. А між іншим Анатолію Івановичу вже повернувся з відрядження Юрків. Він зараз у себе. Дуже доречно. Я передаю кучерявому аркуш, надрухований на квартирі дедуляків. Ось докладете експертові ще й цей зразок. Я йду до начальника відділу комплектації Юркова. Цікаво, який він, другий з трьох, назвав у листі дедуряка. Прочиняю двері. Заходьте, скотивши мій бік гострі блискучі очі, швидко промовляє кремезний чоловік з пишною вже помітно сивою шевелюрою. Прошу сідати, одну хвилиночку зачекайте, будь ласка. Хм, Де ж вона поділася? Він нишпорить по кишенях, виймає якісь папірці, швидко проглядає їх, засовує назад у кишені, знову виймає. Це триває добру хвилину. Потім безплідні пошуки йому, очевидно, набридають, чи, може, нарешті зрозумів, що годилося б уже приділити увагу відвідувачеві. Так можна шукати, як у давнину казали, ад інфінітум, тобто нескінченно. Е, вибачайте, слухаю вас уважно. Представляюся і повідомляю, з якого приводу завітав до нього. Він хитає головою. Треба ж таке. Я тільки сьогодні повернувся з відрядження і довідався про смерть Антона Васильовича. Я тоді, тобто, понеділок увечері, виїхав у Світлоград на завод залізобетонних конструкцій. Та це якраз зібрався скласти авансовий звіт, а е, квитанція з готелю за перший день. Кудись я пропастилася, ніяк не можу знайти. І він, видно, й далі перебуває в полоні тих безрезультатних пошуків, і вони займають його набагато більше, ніж звістка про загибель його підлеглого. Приїхав, розумієте, туди. Мені пропонують номер люкс. Воленс, Новенс, а змушений був погодитися. Заплатив лише за одну добу бо наступного дня мене переселили у звичайний номер. Якраз ота перша квитанція десь поділася, а без неї бухгалтерія ж мені за цю ніч тільки.